Filipos llaqtaman apóstol pa Cartascan. Punta kaq capítulo. Kartapa manta. Jesucristo Pablom, ñuqa Pablom, karta ikiko Filipos llaqtapi kaq llapayan en enaspa hinaspa kunaman. Jesucristo Qamkunaqa sapachas sapaqchasqam kichi. Dios chictawan Señor ninchi Jesucristuta mañakuchkaniko, qamkunata favorecisunaykichikpaq, hinaspa causa kawsachisunaykichikpaq. Iñiqkunapaq Pablo zapacute Zapakuti Yarispaimi Jamkunamanta Dios ninchikman graciasta juni yo anto tukuy tiempo llapallaykichikpaq mañapuykichik. Mañakuneja manta kunankama Cristomanta allin noticiata willakuptiy yanapawaspaykichinmantam. Yachanipunim hamkunapi dios dius Diosninchikja Jesucristo kutimunankamam chay hallarisqanta kabalanja. Llapallaykichikta kum Chainataja piensani mi Dios ninchikja tukuymapi favoreciwarjanchik. piña Captipas, Cristomanta allen noticiata chihap kasqampa huyakuptipas, chaynataq balechiptipas. Dios yachang yachan pa kuyakuiningwan maina maina maina kuyasqaytapas. Mañakuchkaneja sumaqta entindispaikichik yuyaywan aswanraq kuyakuq pahmi. Hinaspa allin kajkunata riqsinaykichikpaqmi. Chaynapim Jesucristupa kutimunan punchao kankichik, mana uchayo hinaspa pitapas mana urmachiq. Jesucristum pasuchkankichik, allin ruruchkaq sachahina allinkunata causa Chaynapi Diosta yupaychaspa hatunchanaykichikpaq. Wauhi kawsakuymanta, wawqipanillaykuna. Yachanaykichikta munani. Tukuy ima Cristo manta en noticia masuangrach miraron. liusul da kunapas lliw soldadukunapas runa kunapas, Jesucristo y preso kasqayta yacharunko. en inigmasen chikunapas, preso jawaspam, hawaspam kallpanchakurqaku chaymi señor ninchikman apipakuspanku mana manchakuspa Dios papalabranta, palabranta willakuchkanku. Suteriq yatajmi, wakinkunaqa ñuqamanta envidiakuspa hinaspa atipanakuspa Cristumanta mi Wakinmi ichaqa willakuchkan allimpaq munaspanko. Chay envidiakuaspa Cristumanta willakuqkunaqa imatapas Chay munaspañam willakuchkan. Chaynapim prisu kasqaypi yakichiwaita llakichiwayta Joaquín mi ichaqa willakuchkan kuyakuywan. Paikunaja mi Cristumanta allin noticiata valechinaipaj karselpi y ichaqa manam imananchu. Iskay uya, kaspankupas utah allinta munaspankupas Cristumanta nas yumpaita kusikuni. Hinaspapas mi kusikusaq. Ñuqaqa yachanipunim, y pa Jesucristupa Espiritumpa hanguan caimanta allin yalyoxerunaita mi confia y y tapas mana pinqachiwanankupaq hinaspa mana manchakuspa chainapi chaynapim ñawpaq tiempupi hina kunan pipas, wañuptipas hinaspa causaptipas Jesucristo vidaypi atunchasqa kanqa causa kawsakuyniyqa Cristullapaqña kawsakuymi wañukuyñataqmi aswan alingra. kai kay causas spaiga. Señor y Matapas allin taruraiman Chaymi mayhan tapas mana Atenicho, Sasam iskayninmanta y akllay. Ichaqa Wanyokuspa y Kristuan ñakusqa kaita. Chaykaqmi ñuqapaqa aswan allin kanman. Aswanja hamkunaraykum kay pachaperaj kawsanay. kausanay mantaja seguro kachkani. Llapallaykichikwanmi causa kausasajaraj, Chaynapi inis iñishqaykichikpi wiñanaykichikpaq hinaspa kusikunaykichikpaq. Chaynaqa huktawan qamkunaman kutimuptiimi ñuqarayku Jesucristuta hatunchankichik kusikuywan. Vidaykichikya kachun Jesucristumanta allin noticia uyarisqaykichikman hina. Watukamuspay utaq maypiña kaspaypas qamkunamantam uyariyta munani Oksun sunqulla qaqahina sayaspa bensis vencisqaykichikmanta. kichik aling noticiata manta inaspa hinaspa kuna tapas mana manchakusqaykichikmanta. Contraykichikpi kasqankuraykum yachanchik dios puchukananta. Qamkunañataq un mantam, y Dios Cristuraykum sunkichik y ichaqa manam payman iñinallaykichikpaqchu aswan kichik ñakarinaykichikpaqwanmi. Chaynaqa kankichik, tasachakuypi kichik pi hinam, inaspa kunan pi hinam.